บุ๊กทูสี่สิบแปดบุญมือตามบุญมือตามกิจกรรมระหว่างการพักร้อน hoạt động khi nghỉ hè hoạt động khi nghỉ hè หาดทรายสะอาดไหม bờ biển có sạch không bờ biển có sạch không เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม có thể tắm ở đó không có thể tắm ở đó không เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ tắm ở đó không nguy hiểm sao tắm ở đó không nguy hiểm sao ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ ở đây có thể thuê ô che nắng không ở đây có thể thuê ô che nắng không ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ ở đây có thể thuê ghế võng không ở đây có thể thuê ghế võng không ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ ở đây có thể thuê thuyền không ở đây có thể thuê thuyền không ผมอยากเล่นกระดานโต้คลื่น tôi rất muốn lướt sóng tôi rất muốn lướt sóng ผมอยากดำน้ tôi rất muốn lặn tôi rất muốn lặn ำ ผมอยากเล่นสกีน้ tôi rất muốn lướt ván tôi rất muốn lướt ván ำ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ có thể thuê một ván lướt sóng không có thể thuê một ván lướt sóng không ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ có thể thuê đồ lặn dưới nước không có thể thuê đồ lặn dưới nước không ขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับ có thể thuê ván lướt không có thể thuê ván lướt không ผมเพิ่งเริ่มหัด tôi là người mới tập môn này tôi là người mới tập môn này ผมพอเล่นได้ tôi hạng trung bình tôi hạng trung bình ผมเล่นได้ดีมาก tôi có quen với môn này tôi có quen với môn này สกีลิฟต์อยู่ที่ไหน thang kéo trượt tuyết ở đâu thang kéo trượt tuyết ở đâu คุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า bạn có mang đồ trượt tuyết theo không bạn có mang đồ trượt tuyết theo không คุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม bạn có mang giày trượt tuyết theo không bạn có mang giày trượt tuyết theo không